njih mnoge ljude i žene rasprostranio وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ Bojte se Allaha kojim imenom jedni druge dozivate i neki dajte rodbinske veze إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَقِيبًا A Allah nad vama sve nadzire. Ja i juhellevina amanu takullah, o vjernici, bojite se Allaha, wa kunu qavlen sedida, i mi recite istinite riječi, yuslih lekum a'malakum, sve poslove vaše će ispraviti, wa yagfir lekum dunubakum, i oprostiti vam vaše grijehe, wa men yuta illaha wa rasula, a onaj ko slijedi Allaha, ko sluša Allaha, i njegovog poslanika, fa kad faze fauzen azima, taj je uspio velikim uspjehom od propisa naše vjere koje svaki musliman treba da poznaje u svakodnevnom praktičnom svome životu jeste i to kakav je njegov odnos prema njegovom bratu muslimanu i prema njegovoj sestri muslimanke. To je vrlo važno jer će čovjek biti pitan za to. Biće pitan na sudnjem danu, a prije sudnjeg dana na ovom dunjalučkom životu naši poslovi će biti u onolikoj mjeri u redu i onako kako treba u kolikoj mjeri se mi pridržavamo ovih principa. To jeste, pridržavamo se propisa odnosa nas muslimana jedni prema, prema drugima. I upravo u tome vidimo odgovor za izlazak iz ove situacije u kojoj se danas naš umet našao odnos nas muslimana jednih naspram drugih. Šta Islam o tome kaže? Sada nećemo samo govoriti o tome šta smo mi dužni jedan drugome uraditi kao muslimani, učiniti. Već šta su naše opšte dužnosti, kako treba ja kao musliman da se odnosim prema svojom bratu muslimanu. Princip na kome se sve ostalo zasniva. imamo tri vrste odnosa čovjeka prema čovjeku. Jedna je vrsta da čovjek voli više sebi nego drugome. Druga vrsta je da čovjek voli drugome kao što voli i sam sebi. I treća vrsta da čovjek voli drugome više nego što voli i sam sebi. I da vidimo šta nam Allah Jeržanu kaže u pogledu sve sve tri ove vrste koje smo spomenuli. Što se tiče prve vrste odnosa ljudi među sobom. To jeste da čovjek voli više sebi nego drugima. Ili drugim riječima da musliman voli više sebi nego drugome. Kakav je hukom i šarijatski propis u pogledu toga? Šarijatski propis u pogledu toga je da je to zabranjeno i haram. Da voliš više sebi nego drugome To su velike riječi. Daj nam delil za to. Daj nam dokaz dokaz, zato su kuranske riječi وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِ a onaj ko bude sačuvan svih vrsta škrtosti فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ to su oni koji će uspjeti to znači drugi neće وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ a o ljudskim dušama ili ljudskim dušama je prisno i one su pristrasne toj vrsti škrtarenja. To jeste da vole više sebi nego drugome. I to ne smije biti. Druga vrsta jeste da čovjek voli svome bratu muslimanu kao što voli i sam sebi. I to je dužnost svakog muslimana, to je vađi, obaveza. Dokad zato su riječi Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prenosi i Buharija i muslima kaže se u njemu La ju'minu ahadukum ne vjeruje neko od vas hatta sve dok juhibbe li ahihima juhibbu nesi dok ne bude volio svome vratu isto ono što voli i sam sebi. Velike su ovo riječi. Znači ne vjeruje niko potpunim kako treba imanom, neka se ne zavarava, dok ne bude volio svome bratu kao što voli i sam sebi. Mi ćemo se vratiti na pojedinosti ovoga. Što znači da je ovo vađib. Vađib je muslimanu dužnost voliti svome bratu kao što voli sam sebi. U pogledu njega, njegovog dunjaluka, njegovog ahireta, njegove porodice, njegove djece i svega ostalog. I treća vrsta, a to je da čovjek voli svome bratu muslimanu više dobro, više nego što ga voli samome sebi. Kakav je hukum šarijatski propis u pogledu toga, kažemo to je mustahab. Lijepo je. Ma kalilom mahom, ali malo je takvih. Jer kad bi se rekla da je važiv, koliko bi ljudi se ogriješili. Lijepo je, mustahab, lijepo. Šta je delin za to? Šta je dokaz za to? Dokaz za to je kuranski ajet وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Oni druge predpostavljaju samima sebi. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَفَافَ A makar oni sami buhtač bili. makar oni sami potrebni bili nečemu. Ali druge će opet predpostaviti nad sobom. I vidjet ćemo iz konkretnih primjera kako su ashabi Rasulullah ali sad se odlikovali o ovim svojstvom. I to je bio jedan od velikih sebeba, velikih uzroka primanja islama mnogih ljudi što su drugima željeli dobro više nego što su ga sami sebi voljeli I to je ono vesade kun, vesade Oni koji su preveće u svemu. Ulaike muqarrabun, oni su Allahu bliski. A koji su to? min al evalim, mnogi od onih prvih generacija, wa kalilum al ahirin, a malo je od onih koje će kasnije doći, od onih generacija kasnije. Ali da se vratimo na početak. To jeste, ne zakalno, to jeste da čovjek, ono što ne smije biti kod muslimana je da voli više sebi nego svojoj braći i sestrama muslimađa, To se ne smije. I to je taj šuf, to je ta vrsta škrtosti. To je ta vrsta škrtosti koja je zabranjena, koja se ne smije. Čovjek može biti da voli i metak, ali to što voli i metak usmjeri tu svoju strast, usmjeri je, pa voli zaradit, ali ne da šeitan da mu taj metak bude u srcu, pa troži na Allahovom putu. Osman radijallahu anhu potrošio je i dao tri stotine deva. Ti tri stotine deva za opremanje vojske Džejšul Usre, koja je u najtežim momentima krenula protiv Bizantije. Prema Tebuku iz Medine, u velikoj vrućini. Kada su munafici govorili, vrućine je, Ko će se na ovu vrelinu izlaziti? Allah im odgovara, kul naru džehenneme šedu harra, džehennemska vatra i žešća. I vruća od ove vrućine, dunjalučki. Osman razjela vanu, daje 300 djeva sa svom opremom. Još daje 50 konja, još daje 10 hiljada dukata. Pola vojske te on je samo prosto. On je samo premijer. I kaže mu Rasulullah salam, ne smije smeta Osmanu šta god od danas uradi. to je. Pa dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu. Koliko je predpostavlja nad sobom. Dolazi Ebu Bekr radijallahu anhu i donosi metak svoj. I pita ga Rasulullah sallallahu alaihi sallam šta ti ostavio Ebu Bekr, Vi to svi znate, a on odgovara, ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Dakle, u Allaha se uzdam. Onaj ko mi je dao ovaj metak, da će i drugi. A ja ovo šaljem na ahiret prije sebe. Dakle, pretpostavljaju ispred sebe svoju braću muslimane, a da ne govorimo da pretpostavljaju svoju vjeru ispred svojih i ličnih interesa. Pa je musliman dužan završiti svoj imetak i založiti svoju čast da, da odbranu brata muslimana, kako čas založiti, da ustane, da odbrani svoga brata muslimana, pa da ljudi protiv njega govore, pa i ovaj je lud, i ovaj je, njegova vjera je prošla. I tako da ono sve što čujemo da, da se govori, da se govorilo i govorit će se dok javno skodan Pa čak ako treba založi i svoj život. To je to pretpostavljanje dakle, drugih nad, nad sobom. Isto tako nam Resulullah ali sam sam kaže et dinu nasiha. Din, vjera to je nasiha. To je savjet. Kome? Da ljude savjetuju u pogledu Allaha, u pogledu njegovog Resula, u pogledu Allahovog kitaba i da savjetuješ i prirodnike muslimana i uopšte muslimane. I zato musliman ne smije mu se desiti, u mnogi hadisa u kojima Rešulullah Ali sam kaže musliman je brat muslimanu, la ja vlimu, neće mu zulum činiti, ja i neće ga ostaviti na cijelinu pred neprijateljem u teškoj situaciji, podugom i tako dalje, a on je u mogućnosti da mu pomogne. ja jahtiru, neće ga ponižavati, neće ga podcjenjivati i tako dalje. Dakle, ono jednom riječu što ne bi volio sam sebi, ne smiješ ne smije se desiti da ti radiš svojim bratom muslimani. Ili da ga gledaš u nekoj nedaći, ti si omogućen da upomogneš, a da ti skočiš mu u Dakle, u tome smislu ono najmanje što se od muslimana traži jeste da voli svome bratu muslimanu isto ono i isto onoliko koliko voli i sam sebi. Pa kad vidiš neko dobro, onda prenosiš to dobro muslimanima bilo ahiretsko, vezano za, za vjeru, bilo dunjalučko, vezano za nešto od ovih dunjalučkih poslova. Hvala, možeš se, brati, znam da si možeš se tu zaposliti. Hvala, ja držim pare u banci, evo izvadit ću banke, pare iz banke i daj da se ti zaposliš, da kupiš ovce da ih čuvaš, da nešto radiš. To je ono islamsko bratstvo. Voli svome bratu kao što voliš i sam i sam sebi. Ispod toga musliman ne smije mu se desiti da ide. Inače stradamo svi kao zajedno Ako je nasijat kakav dadneš mu nasijat kao što bi i sam sebi rekao. I zato ne smije musliman biti od svog brata muslimana okrenut više od tri dana. Ima vremena kada Allah mi oprašta grijehe. Ali u tome čak vremenu Kaže, kažu mu meleci, a ta dvojica među muslimanima su posvađana, zavađena. A Allah im kaže, ostavite njih po strani dok se ne pomiri. Pa im ne biva oprošteno. Ne smije čovjek musliman okretan glavu od brata muslimana više od tri dana. A od njih dvojice je bolji onaj koji prvi nam nazove. Dakle, u pogledu vjeri, kada znaš da je nešto dobro, dužan si ga savjetovat kao što i sam sebe posavjetiš kada vidiš neko zlo, bilo u pogledu njegove vjere, da je popustio u ili da nešto kod njega u vjerskom pogledu nije u redu ili da ne poznaje neke propise, dužan si ga upozoriti na to. I isto tako u dunjalučkih poslojima. Kada znaš da će idući ovim putem nastradati, da taj put je zatvoren i tako dalje, recimo nemoj tamo ići, ne, ćeš ili nećeš moći proći tako dalje u svim poslovima, ono što želiš sebi, želiš i drugima. I od ovoga su da Resulullah, ali sam sam, a prije toga Kur'an vidjeli smo kako govori o zabrani kibeta, o zabrani nevimeta i tako dalje. To znači da dođeš nekome drugome i govoriš o tome svojom bratu muslimanu, makar to bilo istina o njemu što govoriš, ali ne kažeš njemu direktno da bi ga ispravio, nego kažeš trećoj osobi. Kažeš nekome koga se to ne tiče na taj način stvaraš podvajanje među muslimanima. razdvajanje među njima, zavađanje i tako dalje. To sve i mnogi drugi principi zasnovani su upravo na ovome spomenutom. Što je dužno muslimanu da želi svome bratu i svoje sestri, muslimanu i muslimanki, ono što želi i sam sebi i ne smije ispod toga ići. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ teđiduhu inda Allah. A ono što učinite od dobra za sebe naći ćete kod Allaha uzvišeno. eđera, to je bolje i veće nagrade. I zato musliman upravo u ovakvoj situaciji sa ovim principima ne može sa Allahom pomoći skrenuti sa, sa pravoga puta makar i ne poznavao nekada pojedinačne propise šta smije, a šta ne smije u pogledu svoga brata i svoje sestre muslimane i muslimanke, ali kad zna ovaj princip, a to je da želiš svome bratu i svoje sestre muslimane, muslimanke, ono što želiš i sam sebi, onda su ti mnoge stvari kasnije i jasnije i vrlo i lako možeš primijeniti. To jeste svako od nas po svojoj prirodi, to jeste, kad kažemo po prirodi, to jeste po Allahovom stvari davanju. Jer ništa nije slučaj. Po tome kako je Allah u nama stvorio, svako od nas zna šta je dobro, a šta je loš. E to što želiš sam sebi, želi i drugome, to što ne voliš ni sam sebi, nemoj, nemoj voliti da se dešava ni drugome od, od muslimana. I tako ćemo vidjeti da je musliman jedna živa ćelija u, u islamskom društvu. Ne može mu se desiti da kaže pa to se mene ne tiče. To je druga porodica. To je druga mala. To je druga, drugi kanton. To je druga država i tako dalje. Ne, ne. Sve mora da se se tiče. Jer ti si musliman i ti si odgovoran. Po ovome kad bi se reklo da pa čovjek šta me se tiče, mogu bi čovjek vrlo lako reći, a šta se ticalo onoga čovjeka koji je došao da pomogne trojicu Allahovih poslanika koji se spominje u sura i Jasin. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى I dođe iz najudaljenijeg mjesta čovjek trčeći. Što dolazi? Dođe da glavu izgubi. Pa dođe radi dženeta, alhamdulillah. Jer mi muslimani nismo dunjalučari. Mi muslimani ne gledamo kroz pare, kroz materiju to. Nego gledamo kroz Allahove propise. Kroz ono čemu nas je Allah proučio, Allah najbolje zna, i Allah bolje zasigurno od nas zna. Dolazi da pomogne onu trojicu poslanika i kaže ja kao niste, tebi o narode slijedite poslanike. I koliko bi kod nas drugačija situacija bila da muslimani mi svi kao umet tako radimo i postupamo. Nešto smo vidjeli da ne valja u pogledu vlade, u pogledu opštine, u pogledu vjerske zajednice, u pogledu džamije, u pogledu našeg džemata, u, u pogledu bilo čega, mi smo ži, živa iza značenija. Koja radi u ime i to ti je namaz. A namaz, hoćemo da kažemo sada i bade. I to ti je jedna vrsta i bade. Koja je u dotičnom trenutku vrijednija i važnija kod Allaha i više je nagrađena kod Allaha nego da činiš namaz sada, da klanjaš namaz na filu. Jer ono je namaz na fila. A ovo je ibadet koji činiš u dotičnom trenutku i nužno ti je da ga učiniš. Kad pa ti nije napila. Pa ti je obavez. A to je da ispravlja situaciju u kojoj si se našao. Ja kao mi tebi ova moj kaže im, to mi je svome narodu. Dakle, pomaže te poslanike. Nije došao sa strane, pa eto šta god bude, ja ću vjerovat sam za sebe. Ne, ne znaš ti gdje Allah može i kada može i preko koga može hajus dati. Možda si ti taj koji će reći riječ istine. Pa će se ta riječ pročuti. Pa će to mnogima koristiti kasnije. Reći ćeš riječ istine pa će Allah dati da njom uđeš u džetnet. Jer je Allah time zadovoljno. E to je to gdje musliman živi sa ovim principima. Da voli svoje braće muslimanima ono što voli i sam sebi. I tebi ovo mela je selukom eđuran i reče im slijedite onog, one koji od vas ne traže nagradu dunjaluštvu. Mela je selukom eđuran mohu umu zadun koji su napravili putu, to je da drže sa Allahove upute. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ A šta bi meni bilo? Zašto da ja ne vjerujem? onoga koji me je stvorio. A njemu ćete se vratiti. E estehidu min duni alijeten, zar mimo njega Allaha uzvišenog da uzima božanstva? In juridni rahmanu bi durrin, kada bi mi Allah htio kako nešto naša učiniti, La tugni anni šefa'atuhum šeji wa la yunqidun. Ništa mi njihovo zauzimanje ne može koristiti, niti me oni mogu spasiti. I vidjeli smo koliko je ta ruta na najgore načine dušu svoju ispustila. Što kažu kod našeg svijeta, Bogu dušu, a Bog je neće. To jeste mole i želili bi da, da umru. A jadnici ne znaju da ono što dolazi kasnije, da je puno, puno teže i gore za njih. U kakvim su mukama otišli i umrli. Inni izelle fi dalalin mubin. Kada bi ja vjerovao u to što vi vjerujete, ja bi tada bio u jasnoj zabudi. Inni amentu bi rabbikum, ja vjerujem u vaše gospodara. Fesme'un i dobra čujte. Dalje Allah kaže, kina dhul il dženne, reće mu se uđi u džene. To znači ubili su ga. Ali on nije ništa izgubio. Jer kao trn kada se ubode na njega. Tako duša izlazi. Odmah sa dunjaluka u džennet. Nije sa tijelom, s dušom je, ali šta, šta imamo da to reći na to džepot? Kad kijametski dan nastupi i nakon što Resulullah sallallahu alaihi wa sallam prvi u džennet uđe, onda će ljudi za njega svojim i dušama i tijelima u džennet ulaziti. Ali sada šehidi prije kijameskog dana idu u džennet njihove duše. A tijela ostaju onda gdje? Gdje jesu netaknuta. Jer je Allah haram zabranio zemlji da jede pejgamberska i šehidska tijela. A Allah najbolje zna koji su kod njega šehidi. Dakle, pogledajmo iz ovoga jednog primjera šta znači to da čovjek voli drugima kao što voli sam se. Ali ovaj primjer koji smo sada naveli, on znači da je ovaj čovjek volio svome narodu više nego što voli sam se. Jer je žrtvovao svoj život da im dostavi riječ istine. ću vam nekoliko primjera iz života naših časnih predaka. Onih prvih generacija muslimana kako su oni pretpostavljali druge nad samima sobom. Dakle, najmanje što čovjek može učiniti je da ja voli svoj bratu muslimanu koliko voli sam. I to je vađi, to je dužnost i obavez. Jer hadis kaže, niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio svoj bratu kao što voli sam I to je velik sebi. I ko se trudi, Allah mu olakša i pomogne. A veći od toga to je da voli drugima više nego što voli sam sebi. I to je mustahab, lijepo. A nije dužnost, neće nas Allah da to Ali ko to postigne, blagoli s njim. I molimo Allah da svima takvi učini. Sve takvi učini. Vi se sjećate kada su prvaci plemena Kureš u svojoj vječnici Daru nebi sastali se da vječaju šta će uraditi sa poslanika ali sa i tada, na prijedlog jednog starca, evo mora se zove, rekao im je, poslušali su ga da se pripreme da mu lali, sad u sada krivi. O mi nam Allah kaže o idjem bi ne kafaru i kada su oko tebe spletke pravili kafiri, nevjernici, a to je posao odvijek bio kafira. Li uzbituke da te zatvori u zatvor, pa reklo še, ako ga zatvorite dođe njegove pristalice pa će ga osloboditi. Evo ja su ide idete ubiva, to su na kraju. na to su i pristali dogovorili se oko toga. Evo ju hridju, ili da te protjeraju, pa su rekli ako ga protjeramo, jazit će pa će doći pa će nas Vajem kuruna, a oni spletke pravi, vajem kurula, Allah ima dadne. Allah ima napravi šta je za njih, pa oni u to Wallahu khairul makirina. Allah najbolje zna kako će im spletke postaviti, da sami u upadnu. Dakle, Resulullah a.s. dobiva vahjom naredbu da hijđru učini iz Mekke u Medinu. Odabiri svoga druga Ebu Bekra Siddiqa radijallahu anhu da bude pratiocem i drugom na tome časnom putovanju. Ali je trebalo prije toga nešto učiniti. A to je zavarati one koji su došli da ga ubiju, da ubiju Resulullah. Trebalo ih je zavarati. Trebalo je postaviti u postelji nekoga, ostaviti u postelji Resulullahovog, Resulullahovog, ali zato sada nekoga, da mušnici misle da je neko tu, da je on, Resulullah, ali tu, a on da izađe potajno. I Resulullah ali sad se nam da i čast i posao. Odabrao je Ali ibn Ebi Taliba Allah Znajući njegov iman, njegovo požrtovanje na Allahovom putu i njegovu spremnost da to učinje u ime Allah. Pazite šta to znači. On se ovdje izlaže jednoj životnoj opasnosti. Sad ne mogu doći i napast misleći da je tu Rasulullah ali sad Ali ovakve časne uloge i dužnosti povjeravaju se najboljima. Jer i ako padne kao še u tome trenutku, blago li se zemlje. Jer u nas muslimana je drugačiji pogled na dunjavu. A, alhamdulillah, na ahiret naši pogled onakav kako nam je Allah rekao a kjateri uopšte ne vjeruju u taj Tako je Alija radijallahu anhu unaprijed spreman da žrtvuje svoj život <clears throat> za Resulullah ali sa sam lega u njegovu postavu. Mušici su gledali, vidjeli neko ima unutra, neko je njegove postijeli i mislili su da je Resulullah ali sa unutra. Iako je Alija radijallahu anhu bio mladić sada, nije žalio ako treba žrtvovati svoj život za Resulullaha sallallahu alaihi wa za ovu vjeru, za muslimane i tako dalje. Drugi primjer prenosi se od Huzeite el aderija i kaže u bitci na da je došao sa malo vode u ruci počeo, kaže, počeo sam obilaziti ranjenike, ne bih gdje našao svog Amidžića. Sa namjerom da ga, ako je živ, ako je još živ, napojim i vodom mu u lice. Dakle, nakon bitke obilazi ranjenike i traži svog Amidžića da ga malo napoji, ako je još uvijek živ i da mu malo umije lice prije smrti. U tom se začuo glas drugog E, ugledavši ga, upitao sam ga, da ti dam malo vode. Pa mi je dao znak da hoće. I žeć, i ranjenik, i volovi, rastaje se sa dušom. Kaže, pa mi je dao znak da hoće. U tom se začuo glas drugog ranjenika kao je, kako dječi. a. Pa mi je Amidžić dao znak da vodu odnesem njemu. Dakle, ne mu reći, idi dao mu je znak, idi njemu i odnese mu vodu, njemu je potrebniji. Otišao sam i vidio da je to Hišam ibn Las. Pa sam ga opitao. Da ti dam malo vode. U tom momentu čuo je kako pomaga treći ranjenik. Pomaže Ja jaučin volova. A, ići. Pa mi je Hišam dao znak da vodu odnesem njemu. Prišao sam mu i vidio da je već umro. Da je već preselio. Vratio sam se Hišamu i vidio da je i on preselio. Zatim sam se vratio svome Aliđiću i vidio da je i on preselio. Allah je se svima smilovao. Pogledajmo te žrtve u ime uzvišnog Allaha Mogao bi neko reći, pa sad ću više, eto, izranjavan sam, čekam smrt, samo makar da se malo napijem vode, da olakšam ove svoje muke. Do zadnjeg časa, do zadnjeg trenutka dok im duša nije izašla, misli su jedni na drugi. Jer ovo je škola Resulullahova, ali i iz koje su svi uspješno izašli. Kao ashabi Resulullahova, ali i Ovo je jedan od najsjajnijih živih primjera kako se drugom treba želiti dobro više nego i samom sebi. I kako je život drugog preći i važniji nego sobstveni život. I tako je slučaj sa muslimanom u cjelokupnom njegovom Buharija i muslim u svojim sahih zbirkama hadisa da vidimo jedan drugi primjer je kako je jednom prilikom kod Allahova poslanika, ali i sato selam, odsio neki gost. I kako u svojoj kući nije mogao naći ništa čime bi ga počastio. Pa jedan ensarija, pa se jedan ensarija ponudio da ugosti toga gosta sallallahu alaihi Odveo ga je svoje kući i rekao ženi. Ženo šta imaš na hranu. A ona kaže imam hranu za djecu. I ništa više. A on joj onda kaže uzmi i zavaraj djecu dok ne A onda napravi se kao da si slučajno svijeću oborila. Pa ugasi svijetlo tako a onda donesi tu posudu sa, tom, sa to malo hrane što ima, pa ćemo u tome mraku se praviti kao da izjedemo. Da bi taj gost imao šta, šta pojesti, da ne bi osjetio, da se ne bi nezgodno osjetio u takvoj jednoj situaciji. I tako su oni i napravili i žena uspavala djecu gladnu da tako spavaju ugasila svijeću i postavila da jedu to malo što su imali. Oni su se pravili da jedu sve dok se gost nije najeo. I tako su pokazali da više voli gostu nego sami se. Ujutro kada kada je osvađali. Oni su mislili to je ostalo među njima završeno s tim i gotovo. Ali ima onaj koga mrak ne spriječava da vidi ima onaj koji čuje hod, mrava. Ima onaj kome ništa nije skriveno. I onaj koji hoće ljudima da kaže to i otkrije. su oni došli među muslimane i rekli, vala to i to smo sinoć radili. Nego Resulullah a.s. kaže Allah se zadivio onome kako ste sinoć postupili sa svojim gostom. La ilaha illallah. Muhammed Rasulullah. Ko je Resulullah, ali i sato veselam, ovo obavijestio? To su mogli oni biti ili gost. Gost nije znao šta se radi i o čemu se radi. A oni to nisu radili. To je uzvišeni Allah Đelešan. Čiji smo, čiji vid obuhvata sve. I kome ništa nije skriveno. I Mufesiri navodi da je taj slučaj bio povodom objave kuranskog ajeta iz sure Al-Hashr, deveti ajet, u kome uzvišeni Allah kaže وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ više voljeli drugima nego samima sebi وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ makar je njima samima bilo potrebno. Pogledajmo ovoga častnog primjera. Nekima je teško dati i učiniti kad imaju. A kako li je tek dati i učiniti kada se ne ima? li je dirhem i dinar ili bilo šta od bilo koje druge valute za nekoga će biti vrijednije to malo što je dao nego drugi što dadne puno, puno više jer on je dao onoliko koliko ima. To je njegov imetak, to je ono što on ima. Kao što su ashabi dali našem cjelokupnom ummetu divne primjere. Isto tako i Pogledajmo neki, neke od tih. Pripovjeda se da se kod Ebu Hasana el Antakija jednom prilikom zateklo preko 30 ljudi za soprom. Došlo na kojoj je bilo samo nekoliko kora hljeba, od kojih se nisu svi mogli reći, Nisu imali, ali su imali iman, ali su imali tu dareživost, ali su imali blagodat pa im Allah da reke dadne i učini u tome. Jer lijepa namjera se od tebe očekuje. Ko dadne da se istavi postač ima nagradu kao da je i postio taj dan. Pa ako ima makar jednu hurru, neka mu dadne tu jednu hurmu. Ako nema nikto, makar čašu vode neko prikući. Dakle, ne, ne traži se koliko, nego se traži ta tvoja želja za dobro. Uzeli su i zvonili te kore hljeba, koliko su imali, ugasili svjetlo i sjeli da jedu. Zašto ugasili svjetlo? Da se ne bi jedni drugi stidili. tek uzme ko šta uzme i tako će pojesti. Jer je malo hrane. Pa se svako polje što uzme. Možda će se neko ustručavati pa neće nije. Pa zato ugrasili Kada je sobra dignuta, sve kore su bile netaknute. Jer niko nije ništa ni dohvatio u želji da drugima ostane više. Kada dakle, nije rekao neko od njih, ja ću uzeti jednu koru i vrši sati. Mi niko ništa ne dohvatio. Tako je svaki musliman nijako gladan više volio da se najedu drugi nego ovca. Na kraju se uspostavlja da su svi više voljeli drugome nego sami. Kazuje se da je Bišr ibn Harisu. Dok je ležao na samrtnoj postelji došao jedan čovjek. Čovjek kad se rastaje sa dušom obično osjeća وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ I bude ubijeđen u tome času čovjek da je to rastanak duše sa tijelom. Da duša mora izdati. Allah mu dade taj osjećaj. Često se čovjek razboli u svom životu. Ali osjećaj da se približio čas smrti i da duša mora izaći, to je poseban osjećaj. I o tome Allah govori i kaže وَيَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ I bude ubijeđen Nimalo u to sumnje nima da je došao čas rastanka duše sa tijelom. وَلْتَفَّتِ سَاقُ بِسَاقَ kada se sastave noga uz nogu i na odbika je ome izvinjeni mesak gdje ide ide svome gospodaru tamo. Tamo Isus. Bišem ibn Haris kada mu je došao smrtni čas. Ležeći na smrtnoj postelji došao jedan čovjek i požalio mu se na siromaštvo. A vi ćete nas ljudi da ima koliko god ne ima, nikada ne bi zatražili. I to su oni najbolji. Jahtebuhum ul džahilu agnijae minet tafu. Misli čovjek da su oni bogati od, od toga što se ustručavaju zatražiti. I koliko ima naših nana i deda, mumina i mutekija, koji ne bi zatražili kada bi ne zna šta bilo. I zato neka se Allaha boje oni koji misle da će lahko proći. Time što kažu pa ja sam se odužio, ja sam se kutarisao kjata. Ja sam dao pa ne njega šta god hoće. me i ono. Ako nisi provjerio kome si dao, ako ne imaš uvida kome ide taj zekat i kako se taj zekat deli i da li dolazi na svoja mjesta, s druge strane, ako znaš da se svašta od toga radi, onda ti je bolje uzeti drugi put pa podaj na mjesto. Jer ti nisi zekljadao. Jer ti nisi svoju obavezu izvršio. Jer mi Allahu tina uslugu ne činimo. finna Allah je nun. Nego Allah nama daje svoju blagodat time što je propisao i zečak i sve druge propise, da se naš imetak čisti, da se mi sami čistimo i tako dalje. Nije to da čovjek se dadne i da već da dadne da mjesto. Od toga će biti korist. I to će ugroziti pravi Dolazi čovjek Biš Rukno Harisu koji leži na smrtnoj postelji i žali mu se na siromaštvo. Pa je Bišem sa sebe skinuo svoju košulju i dao mu. A pozajmio drugu u kojoj je umro. Jer je svjestan ništavnosti ovog dunjaluka. Domalo kad duša izađe, tu koju si posudio kožulju i nju će skinuti sa tebi. Nećeš ni nju ponijeti na ahiret sigurno. Nećeš ni nju ponijeti na ahiret. Kad je to tako svjestan ovoga, ovo su danas možda čudni malo primjeri, ali ovo je stvarnost života na dunjalu. Da čovjek uradi za ovu vjeru, da žrtvuje u ime Allaha, učini. Šta drugi radi, mi nećemo za druge biti pitan. Ali u ovim najboljim primjerima vidimo jedan od razloga, jedan od uzroka Zašto su te prve generacije uspjele u kratkom vremenu od istoka do zapada proširiti din islam? Ovaj emanet prenijeti na drugi. A isto tako vidimo sa druge strane da danas mnogi nažalost su skroz u suprotnom položaju od ovih generacija. Želimo li kao muslimane napredovati? i ovaj emanet iznijeti na svojim plećima kako treba. Dužnost sam obaveza i važi. Da volimo svoje s muslimanima kao što volimo i sami sebi. A blagoli se onima. Ako ovo uspijemo, to je veliki hajt. I to je veliko dobro i to je iman. A oni najbolji, oni prvaci, oni koji neće požaliti žrtvu ka, kakvu god i koliku god su uradili na ovome Blago li se njima. Blago li se njima. Ima ovdje jedna napomena. A to je. Kada govorimo da čovjek pretpostavlja drugoga nad sobom. To se ne odnosi na utrkivanje u dobrim dijelima jedan konkretan primjer, praktičan primjer našeg života. Došao si ranije u džema i stigao si u prvi sat. I sada vidiš prijatelja, ah baba, u drugom satu, ti izlaziš iz prvog sapa i pucaš njemu mjesto u prvom satu. Tu se ne primjenjuje pretpostavljanje drugog nad sobom. Tu se ne primjenjuje pretpostavljanje drugog nad sobom. Jer kaže ajet kuranski وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ A u tome neka se natječu oni koji žele da se natječu. U tome je dobro. Drugo je ako se radi o propisu ko će stati za imama, o tome imamo hadis. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam gdje se kaže neka iza mene staju oni koji su razboriti, to jeste koji su učeni prvaci, oni koji su učeni u vjeri, koji su primjerom muslimanijama svakog dobra i tako dalje. Zašto? Jer može imam pogriješiti u namazu pa će ga ispraviti. Može napustiti džena pa će stati na mjesto imama i tako dalje i tako dalje. Kao što se desilo kada je bio ubijen Omer radijallahu anhu na sabah namazu neki ashabi su se zabavili hvatanjem udice, a jedan od prisutnih je prišao u migrat i nastavio da je namaz. Ali što se tiče uopšteno natjecanja u dobru, čovjek ne smije drugog da pretpostavlja se. Već se u tome treba truditi, treba nastojati i treba se u tome natjecati. Da bude on najbolji. Jer ajat kaže neka se u tome natječu oni koji žele da se natječu. U tome da se dobro. A dobro ćeš i drugome dati kada mu svojim primjerom kažeš, pokažeš i dokažeš da je to hajr pa ga postakneš na to dobro. Kada nekoga probudiš na kijamu lej, ko što kaže Allah sallallahu alaihi wa sallam u svome hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji dođe pa probudi svoju ženu najveće da ustane klanjati noćni namaz. Pa ako ne, spi, ne onda i poštrca vodom. I Allah će smilovao ženi koja dođe da probudi svoga čovjeka najveći. Pa ako ne tjedne uzme volje pa ga poštrca vodom da ustane. Dakle, iz drugog navesti na to dobro, to je jedan hajr. Reći drugome, nasihat i to je jedan hajr u kome se i tebi od njegovih selaba se od celaba toga djela, ali se ništa neće umanjiti. E to nam je jedna obaveza, jedan vađib koji stoji pred nama svima. Da nas Allah uzvišeni pomogne u ostvarenju